Een lied, het psalm van die kinders van Kurach. Die Heere is groot en baie lofwaardig in die staat van onze God, sy heilige berg. Skoon dier sy verevenheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noorde kant, die staat van die groot koning. God het om in sy paleise bekend gemaakt as een rotsvesting, want kijk, die konings het bij mekaar gekom, te samen opgetrek, skaars het hulle dit gesien, of hulle het verstom, verskrik geword, en angst weggevlug. Bewing het hulle daar aangegryp, smart soos van een wat baar. Dier die ooste wind verbreek die skepe van Tarsus, soos ons gehoor het, so het ons gezien in die stad van die Heere van die Leerskare, in die stad van onze God, God zal dit bevestig tot in eeuwigheid. Sela, o God, ons denk aan uw glifdierenheid binnen in die tempel. Soos sy naam, o God, so is die roem tot die eindes van die aarde toe, die rechterhand is vol gerechtigheid. Laat die berg Sion bly wees, laat die dochters van Heda juig oor oordele. Gaan rondom Sion, trek daarom heen, tel sy torens, let op sy skanse, wandel dier sy paleise, zodat so jullie dit aan die volgende geslag kan vertel, Salims 48 vers 15, dat jullie God onze God is, voor eeuwig en altijd, hij zal ons leiden tot die doet toe.